في علاه innahu laqad faza almuttaqun maashara almuslimin maisha tunayoishi ya kila siku kila mmoja ana utaratibu wake kila mmoja katika sisi ana mfumo wake wa maisha anayefanya kazi zake binafsi anatoka nyumbani kwake anawaga familia yake anawahi kwenye biashara zake akiwa na matumaini kwamba atarudi nyumbani akiwa salama salmin anayefanya kazi za kuajiriwa vile vile anatoka nyumbani kwake anaaga familia yake anawahi kibaruani akiwa na malengo na matumaini kwamba atarudi baada ya kuwa amemaliza muda wa kuwajibika na huu ni mfumo wa maisha tunaishi nao mpaka inafika wakati tunaweka malengo na mipango mikubwa mikubwa eneza mustakbal wa kwako wa watoto wako lakini tunakuwa na ndoto nyingi tulizo nazo za kuwa na makazi mazuri usafiri mzuri kazi nzuri na pengine vyeo haya ndiyo maisha ya kila siku ambayo tunayaishi na mipango tuliyonayo lakini ndugu zangu katika iman tukiwa katika hali kama hizi waduna sabiqi indharin na bila ya kuwa na taarifa yoyote ambayo inatangulia na pengine sio kwa kuumwa wala sio kwa umri mkubwa yaatika mautul fujaa mara yanakuja mauti ya ghafla ya bila kujiandaa qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turjaun Allah tabaraka wa taala anasema anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam atuambie yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum malakul maut amewakilishwa amepewa majukumu na Allah tabaraka wa taala ya kuchukua roho zetu na bila taarifa bila maandalizi kisha tunarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala mola wetu ndugu zangu katika imani Nimeonelea katika mnasaba wa Ijumaa ya leo tukumbushane katika unwani hii mautul ghafla au mautul fujaa mautul fujaa kifo au vifo vya ghafla vya kushtukiza vya bila taarifa tayyibul manzar anakuja mtu katika sura iliyokuwa nzuri ana harufu nzuri unatamani kumuona utasema man ant fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u khair wewe ni nani na kuona unakuja na uso uliokuwa mzuri asema ana amaluka salih mimi ni yale matendo yako mema kwa hiyo anabadilika yanapewa sura yanakuwa katika kiwiliwili inakuwa ndiyo mliwazaji wako hapo ila an yaamura Allah tabaraka wa taala binafkhati ba'th mpaka Allah tabaraka wa taala atakapomwamrisha Israfil kupuliza parapanda kwa ajili ya kufufuliwa ndugu zangu katika iman mautul fujaa vifo vya ghafla ni mwisho uliokuwa mbaya unatisha istaadha minha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam vifo vya ghafla mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa katika dua zake anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amkinge na mautul ghafla au mautul fujaa alikuwa anamuomba Allah tabaraka wa ta'ala amkinge na vifo vya ghafla katika dua alizokuwa akiziomba mtume sala sallam Allahumma inni a'udhu bika min hadmi Hii ni dua ya mtume sala sallam akimwomba Allah ya Allah ninajikinga kwako ninaomba ulinzi unihifadhi min alhadmi kutokana na kifo cha kuangukiwa na jengo alhadm wa minataraddi jambo la pili anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amkinge na mauti au kifo cha kuanguka kutoka sehemu ya juu asuqutu min ali wa min algharq na jambo la tatu akimuomba mtume sallam Allah tabarak wa taala amkinge na mauti au kifo cha kuzama katika maji wa min alharq na jambo la nne akimuomba mtume sallallahu kumuomba Allah amkinge na kifo cha kuungua na moto ndugu zangu katika imani hali hizi nne pamoja na kwamba ni kifo kigumu sana lakini yajma'u bainaha annaha kilahuma annaha kullaha mautul fujaa au mautul fujaa mambo haya manne kuangukiwa na jengo kuanguka kwa kuporomoka kutoka sehemu ya juu ya mbali au kufa kwa kuzama au kuungua na moto vifo hivi ni vifo ni vifo vya ghafla vya kushtukiza ndugu zangu katika iman hali kama hii wote tunaangalia taarifa za habari tunaingia katika mitandao ya kijamii janga lililotokea katika taifa letu katika wiki hii ambayo tunaimaliza wote tunafahamu nini kinaendelea ndugu zangu tuchukue ibra tuchukue mazingatio anna almauta yati baghta kwamba kifo mauti yanakuja ghafla mauti hayatokusubiri ujiandae ndiyo mauti yaje kalla wallah bali yatakikana kila mmoja miongoni mwetu ajiandae kisha ayasubiri mauti mauti hayana sababu maalum kwa maana hiyo huwezi ukasema mimi zile sababu za mauti hazijanifikia kama ni umri hata watoto wadogo wanakufa kama ni maradhi hata wazima wanakufa wakawaacha wanaumwa kwa hiyo mauti hayana sababu yoyote ile inaweza kuwa ni sababu mmepita katika mitandao ya kijamii mmeziona meseji zinazozunguka katika mitandao maneno waliokuwa wakiyazungumza ndugu zetu waliokuwa katika ajali hii mtu yuko pahala amekata tamaa anajiona anakufa hivi hivi anaamua kutuma meseji kumtumia ndugu yake ndugu yangu mimi ndio ninakufa hapa pumzi zimekata kila kitu sina yani anaeleza maneno ambayo yanaumiza nafsi ndugu zangu tuchukue ibra tuchukue mazingatio turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala turekebishe tutengeneze mahusiano yetu yawe mazuri baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala narudia kukariri kwamba kifo hakitasubiri ujiandae kisha ndiyo kije kwamba sasa kwa kuwa umefanya maandalizi ya kutosha kwamba sasa mauti yaje la bali kila wakati yatakikana kila mmoja miongoni mwetu ayatengeneze mahusiano yake yawe mazuri baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala ili mauti yatakapofika yamkute mtu yuko tayari na yuko tayari kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala istaghfiru rabbakum إنه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ndugu zangu katika imani siku moja katika matukio yanaelezwa kwamba sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Huraira maridha maradan shadidan aliumwa sana fabaka radhiyallahu anhu wa ardah ikawa analia faqila lahu ma yubkik akaulizwa ni kitu gani kinakuliza فقال رضي الله عنه وارضاه إني la abki ala dunyakum hadhihi akamwambia mimi sili kwa sababu naililia dunia yenu hii la walakin abki ala bu'di safari wa qillati zadi asema kinachoniliza ni namna gani safari yangu ni ndefu alafu akiba yangu ni kidogo nikiitazama safari yangu naiona ni ndefu lakini akiba yangu nilionayo ni kidogo wa inni asbahtu fi su'udin muhbitin ala jannatin wa nar asema najiona niko juu ya mwinuko ambao unamporomosha mtu akiwa juu ya mwinuko huu imma katika janna wa imma katika moto wa Allah wal billah wala adri fi ayyihima yu'khadhu bi lakini mimi sifahamu ni upande upi ninakopelekwa imma katika janna au katika moto wa jahannam ndugu zangu katika imani mauti ni mawaidha ambayo tunachukia kuyasikia nafsi haipendi kuyas, kuyasikia lakini ni hakika ambayo la mafarra minhu ni hakika ambayo hatuwezi kuikimbia qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun sema hakika mauti ambayo mnayakimbia fa innahu mulaqikum hakika hapana budi yatakujieni yatakufikieni kisha mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili akakuelezeni yote ambayo mliokuwa mkiyatenda ndugu zangu katika imani anayeishi katika maisha ya kuyakumbuka mauti na akatambua kwamba mauti yapo na wakati wowote anaweza yakamfika miongoni mwa faida anazozipata anapata fursa ya kutengeneza mahusiano yake na Allah subhanahu wa ta'ala anapata fursa ya kujiandaa kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu man 'asha 'ala khair mata 'ala khairin bi'idhnillah yule anayeishi katika khairi Allah anamwafikisha kufa katika khairi waman ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah na mja anayependa kukutana na Allah basi Allah subhanahu wa ta'ala naye anapenda kukutana naye ndugu zangu katika iman tuchukue mazingatio tuchukue mazingatio na kila mmoja aiweke akili aiweke nafsi yake katika tukio hili ambalo limetokea aiulize kila mmoja nafsi yake lau ingelikuwa ni mimi ndiyo nimekuwa katika orodha ya wale ambao wameondoka madha a'adadtu liliqa'illah nimeandaa nini kukutana na Mola wangu wako watu hawafanyi aslan biashara katika sehemu ile lakini inawezekana alikuwa amekwenda kwa ajili ya kutafuta bidhaa amefika pale ajali yake iko pale ameondoka ndugu zangu katika iman kafa bil mauti waidha